Che, locura. Ella tiene dosis de perreo. Quiere a fumar mientras la ve. Asistió a todas las clases de meneo. Entonces, mami, tú demuestras. Una mano ahí y mueve Otra pe, pe, esperando que lo mueva. El DJ pone perreo para ver que tan bajo llega. Tus amigas están llamando, pon la lista de espera. Que hoy estás en el party y nos damos en la pera. En tu casa muévelo, en la calle muévelo, en el auto muévelo, muévelo, muévelo. En tu casa muévelo, en la calle muévelo, en el auto muévelo, muévelo, muévelo. Ella tiene sobredosis de perreo, ¿Qué? fumar mientras la veo así yo toda la clase te meneo. Entonces mami tú demuestra, una mano ahí y mueve, te, te, otra la pa' Y mueve, te, otra la pa' Ella me pide chocopopo y yo se lo toco, si no sería un tonto. Si dejo pasar la oportunidad de ese toto, todo te lo ploto y le saco foto. Ella va para abajo y lo peta, peta, peta, lo lo lo peta, lo peta, lo peta, lo peta escuchando a Lady Masi Baby. Mucho perreo. Junto a Locura Mix. Suéltalo ahí. Es que a nosotros nos sale así de fácil. <laughs>